Bacterioi faras el poeto novan materialon. La monto el plasta rubajo tut monde rapidege crescas. Esploristo protio serchas solvo in portio. Usonate amo nun successis genetike modifi iam plurain in bacteria in filumoin tiel, che ili forvoras poeton en tiu converta proceso ec estas du novai materialoi kiui estus utiligeblai kiel crut materialoi. Helpe de celite modifitai bacterioi, la ostudajo certai plastai rubajoi estas efike converteblai al utilae chemiajoi per du tiu cele disvolvitae gen technice modifitae filumoi de grunda bacterio, eblus reutiligi la plastagion poeto, raportas esplorista gruppo de la Universitato de Illinois en faca periodaggio. La concepto sur quiu basigas tiu proceso estas principe applicabla ancauce aliae spezoi de plastagioi, La amasigio de plasta rubajo en la tuta mondo rapidege crescas, cae tio alportas negativain efficoin alla medio, alla fauno, cae alla homa sano, scribas la autoroi de la studajo. Unu eblezzo por contrauagi tion estas la reutiligo de plastajoi helpe de gentechnike modifitai organismoi kiwi prenas plastajon ki el fonton de nutrajo, ca kiwi produktas materialon, kiu estas utiligebla por la homo. Tamen tiu converto estas tre complexa, accentas la esploristoi, ili tial provis effectivigi la proceson per pli ol unu bacteria filumo. Ciel eliran produkton, la esploristoi prenis la plastajon poeto, quiu estas usata precipe por plastai boteloi, foliajoi cae texajai fibroi. Helpe de conata procedo, poeto malcomponigas cefe al tereftal acido cae etilen glicolo. Tiui substanzoe servu ciel baso por la tia nomata supren ciclado. Contraue al reciclado, Ce suprenciclado productigas pli altvalorai substansoi, kiui estas gravai, precipe por la chemia industrio. Plasta forgetajo per tio farigas crud materialo por chemiajoi. La sciencistoi prenis la grundan bacterion pseudomonas putida cae modifis gin gentechnike. Ili creis filumon, kiu povas utiligi cae tereftal acidon, cae etilen glicolon, ciel nutrajan fonton. Tiam ili creis du pluain filumoin. Unu specialigas pri la utiligo de tereftal acido, cae la alia pri la utiligo de etilen glicolo. La unua filumo besonas cent tridec du horoin por complete consumi certan quanton de mixaggio el tereftal acido cae etilen glicolo. La comunumo el ambau aliae filumoi besonis por la sama quanto nur octec quar horoin. La esploristoi el trovis, che la unua filumo utiligas la du mal unu post la alia ciel nutrajan fonton. Dum la bacteria comunumo mal componis ambau substansoin samtempe. Ancora o pli clara estis la differenzo, ciam temis pritio, producti tie nomata in polihidroxigras acidoin, cun mese longai carbonai cenoi, en fermenta installaggio. Tie la ricolto de la bacteria comunumo estas ie naudec tu procentoi pli alta ol la ricolto de la unuopa filumo. Polihidroxigras acidoi, estas naturai biopolimeroi, el ciui eblas producti biologie malcomponebla in plastagioin, ciel exemple certain poliuretanoin. Tiui materialoi estas exemple utiligatai ciel chaumajoi, isoliloi, cae tavolizajoi. Plua producto el la fermenta installajo estas mucon acido, El gi estas cerpata adipin acido, kiu estas interprodukto ce la produktado de nilono. Se la esplor laboro povas esti sukcese transfarita al industria proceso, tiam el usitai poeto boteloi povus do ec esti bioplastajoi cae nilono. La esploristoi estas crome convincitai che la processo estas transmettebla. Niai designitai suprenciclai labor comunumoi pobus esti adaptitai alla productado de aliae chemiagioi per inconduco de novae voioi de biosinteso.